تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والمسلمين وعلى اله وصحبه اجمعين بيتوايكا كنت شنو سلام جزء لندا نحتاج متى لكن فيك سنه ونص وكزيوا يعني ما يل شيخ الباني أنا greške koje se nalaze u fikhu sune, inša Allah. Večera smo također donijeli ovaj, prijevod knjige, pa ćemo inša Allah i to koristi sa Allahom te barek i dozvolom, iako kod prevoda, dakle oni koji su prevodili knjigu nisu prevodili onako kako treba, pa su neke stvari, dakle, promijenili, neke su bacili od sebe. Ali inša Allah pravili su spoj između fusnote i samog teksta, odnosno neke stvari koje su u tekstu, dakle u metnu knjige koje je napisao, dakle, Sejt Sadik, oni su tu stvar stavili u, u fušnoti, kako bi jel, knjiga izgledala lepše. A rešava tada o tome ćemo, o tome ćemo kasnije govoriti Allahom te barek tada dozvolom. Pa da počnemo sa Allahom te barek tada dozvolom. Dakle, ovo smo prošli put spomenuli, a to je dakle, greška koju je dakle, u samom predgovoru, dakle, to je prva greška, dakle, šeha Albani ovdje kada spominje neke mesele, odnosno neka pitanja koje je on dakle vidio da su da su greške i da treba na njih da se ukaze. Pa i u samom predgovoru knjige Fikusuna, počeo Rahime ta'ala, pa kaže, dakle Sejid Sadi kaže, ova knjiga obuhvata mesele, dakle islamskog fikha i izgrađene su na dokazima iz jasnog, dakle, Kur'ana, dakle, jasni dokazi iz Kur'ana i sahih sunneta, dakle, ispravnog sunneta. Pa mu ovaj odgovara na ovo, dakle, što kaže. Pa kaže, ovo je, dakle, ono ovo što kaže jeste većinsko, međutim, kada pogledamo stvarnost, jel, knjige, vidjet ćemo da je mnogo hadisa koji su daiv, a mnoge hadise koje je spomenuo kao dokaz, prečutao je dakle njihovu ocjenu, nije rekao da li su sahih ili su e, daif i tako dalje i tako dalje. Neke druge hadise je smatrao sahihom, a oni su hasen. Dakle, u mnogim hadisima je slijepo slijedio učenjake muhadise, a nije htio dakle da se vrati na ocjene hadisa sam, pa da pogleda, pa da pročita la haule velakute illa Dakle, u mnogim meselama nije uopšte spomenuo dokaz nikakav, a u, mnogi, u nekim hadisima je spomenuo dokaz, ali nije postupio, dakle po tom dokazu već je postupio suprotno, kada je na kraju mesele izabrao ispravno mišljenje od mišljenja koje je spomenuo. Taj, dakle to je prvo. Drugo, kaže u uvodu knjige kada govori dakle o općenitosti risale, dakle Sejid Sabi kada govori o općenitosti poslanice, jel? Pa kaže u Buhari, dakle u Buhari se nalazi u Buhari min hadisi ebi Sa'idin hudri khudri marfu'an inna hada dina yusr. Kaže, u Buhari se nalazi hadis od Ebi Saida el-Hudrija merfu'an. Dakle, Ebu Saida el-Hudri prenosi, dakle, od Allahovog poslanika inna hada dina yusr. U je ova vjera olakšica. Pa mu dakle, Šeh Albani kaže, dakle, što se tiče ovog hadisa, na način na koji je on spomenuo, imaju dvije stvari. Pa kaže, kao prvo, ovaj hadis nije od Ebi Saida al-Hudrija, niti kod Buharija, niti kod drugog. Dakle, Sejid Sabik je u osnovi svoje knjige rekao Ebu Said al-Hudri. A oni koji su prevodili knjigu, koji su prevodili ovu knjigu, našli su da je to pogrešno. Pa su u prijevodu stavili šta? Pravo gravio, dakle, koji prenosi, koji prenosi taj hadis, subhanallah. Dakle, trebali su to da stavi u fusnoti, a ne da promijene tekst knjige. La haule ila bila. Zatim kaže, već je ovaj hadis od Saida ibn Ebi Saida al-Makburija, a on prenosi od Ebi Hureyre anhu. Dakle, ovo je pogrešno, je tako, barek Allahu fikum. Dakle, ovaj hadis je od Said ibn Ebi Said al-Makbari, a on prenosi od Ebi Hureyre radijallahu anhu. I nije ovaj hadis u ovakvom, dakle, ovaj siga, nije kod imama al-Buharije. Kod imama al-Buharije drugi hadis, dakle, kaže ovdje šeha Albani, inne dine yusr, vjera je olakšica. A ovo haza je dodato i ovo haza, dakle ova vjera, uistinu ova vjera, dakle ne prenosi imam al-Buhari, već je prenose drugi, drugi muhadisi, rahimahumullahu ta'ala. Dakle, ovo je bitna stvar, zar nije tako? Neko će reći, to je nebitna stvar. I kako je bitna, on je pripisao imamu al-Buhari, dakle ono što nije rekao, osim toga je pripisao ashabu, odnosno Abu Saidu al-Hudriju, a Abu Said al-Hudri, dakle ovaj hadis ne prenosi, već, dakle Ebu Hureyre radi Allahu anhu. Nam. Treća stvar, govor da Sabika kad kaže, dakle mi ovdje spominjemo Allah tera 1, 2, 3 i svako može da se, da, Allah tela da se vrati na prijevod, dakle kada kaže rahimehullahu ta'ala ahabbu dini ila Allahi hanifije as-samha. Dakle to se nalazi u prijevodu knjige na 15. stranici, je tako? Prijevod knjige na bosanski, dakle druga i treća tačka se nalaze dakle na 15. stranici kada kaže muslim bilježi hadis u kojem stoji Allahu najdraža vjera jeste ona koja je čista i tolerantna. I ovo ovdje su također oni ubacili, da tako, i ovo su oni također ovdje ubacili. Zašto? Zato što Sejid Sabik nije to rekao. Već je rekao, ruvi je, prenosi se. Nije rekao, ima muslim bilježi hadis taj taj već je rekao prenosi se od Allahovog poslanika. A mi smo, ako se sjećate, kada smo govorili o onim pravilima, rekli smo da riječ prenosi se, ruje, prenosi se, bilježi se, da je to izražavanje muhadisa kada žele da ukažu da je hadis da'if. Svatate ovo bare kalafikum. Međutim, ovi, dakle, i oni prevodioci se nisu, dakle, držali teksta kako treba, ali sam šejh Sejid bi Krahim Latala, dakle, pa mu ovo ukazuje E, na to mu kaže, jel šeh Albani, pa kaže ovaj hadis nije daj, iako si ti za njega rekao, prenosi se, dakle na način da čitaoc dobije dojam da se radi o daj hadisu, tako bare Pa kaže, ovaj hadis, dakle nije, nije daj, već šta, već je hasen, kao što to, dakle, spominju mnogi, mnogi učenjaci. Dakle, dakle, nakon toga govori o ovom hadisu, ali mi se na to nećemo vraćati. Zatim kaže, la haule ve la illa billah. Nakon toga kaže, ثم رأيت المؤلف kad وقع في خطأ آخر غريب حول هذا الحديث. A onda sam našao da je vezano za ovaj hadis napravio pisac drugu veliku grešku. A to je što je ovaj hadis pripisao muslimu. Je tako? Prvo je rekao prenosi se hadis, što ukazuje da je hadis daif. Međutim, hadis nije daif, već je, već je hasen. A onda je rekao hadis bilježi muslim, što je druga greška jer hadis ne bilježi muslim, wala asle lehu fi muslim, niti ovaj hadis ima ikakve osnove u muslimu. Wa innama revahu al Bukhari. Već ovaj hadis bilježi ko? Bilježi ga al Bukhari muallakan. Dakle, ispominje ga u Edeb al Mufred, dakle, knjiga od imama al Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dakle, shvatate ovo. Sve su, dakle, ovo greške. Zatim, četvrta stvar, e, vezano za tešrija dakle fiks, islamsko zakonodavstvo dakle tako je prevedena, prevedeno ovo poglavlje, to je na 18. strani gdje u prevodu na bosanskom jeziku, je tako, barek Allahu Pa kaže, broj 1, dakle u osnovi knjige također stoje brojevi broj 1, broj 2, ali se u prevodu nisu uvijek držali toga, je tako? Pa su ovdje spomenuli, kaže Sejid Sabik, u fil hadisi ene nebisa salame naha anil aglutat u hadisu se kaže, dakle tako su oni preveli, u hadisu se spominje, jel, ili spomenuto, jel, da je Allah poslanik se nam zabranio el uglutat, a to su pitanja o stvarima koje se još nisu desile. Jel tako? Subhanallah. Kaže šeha Albani, džezeme bi nisbetihi ila nebi sallallahu alaihi wasallame. Dakle, on je ovdje jasno ukazao džezeme, dakle da jasno kaže, odnosno da jasno pripiše hadis Allahovom poslaniku. Wa fil hadisi enne nebi sallame neha u hadisu da je Allah poslanik zabranio, dakle nije ovdje rekao ruje, kao što je to spomenuo u hadisu koji je bio ispravan, već je rekao neha, Allah poslanik je zabranio uglutar da se govori ili da se postavio pitanja dakle, o stvarima koje se još nisu desile. Jel tako? Dakle, on je ovdje rekao i pripisao Allahovom poslaniku sa sveme tako da dobiješ dojam da je hadis ispravan. Jel tako? Međutim, to nije tačno. Zašto? Zato što ovaj, dakle, ovaj hadis je od rivajeta Abdullaha ibn Sada a on prenosi od Sunadihija, a on od Muavije ibn Ebi Sufjana. Ovaj hadis, zatim spominje koga bilježi, Ebu Davud, Ahmed i drugi. A ovaj, Abdullah, koji govori spominje u rivajtu, kažu učenjaci za njega nepo, nepoznati, ne znamo ga ko je. Samim tim je šta? Hadis, hadis daif, je tako, barek Allahu, fikum. Dakle, ovaj hadis koji ti je ovdje spomenuo, jeste šta? Jeste daif. A, a on nije nije ukazao na to. A mi smo rekli, kada nije dozvoljeno spominjanje daif hadisa, pravilo, ako se sjećate, osim pod uslovom da pojasniš da je daif. Jer tako bare kalahu fikum. La haule vela illa bila. Dakle, to je četvrta stvar. Peta stvar. Wa minel mijaji wa aksamiha. Dakle, kada govori o, taha, o taharetu pa spominje šta? Vodu i njeni propis i njene vrste. Dakle, poznato vam je to poglavlje u u fiku. Dakle, prvo sa čime svi učenjaci fika spominju u svojim knjigama jeste čistoća tahare. Jer je taharet uslov namaza, a namaz je glavni stup islama. Tako bare fikum. Ono sa čime se čisti jeste voda. Pa tako uzimaju uvijek na prvo mesto poglavlje o vodama. Tako bare fikum. Nam. Kaže, lema ruje min hadisi an, Ali, uh, an Alin radijallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتودع رواه أحمد نعم što se kaže ovog hadisa tiče, postoje dvije stvari. Dakle, dakle kada govori pod broj tri spominje zemzem vodu, pa kaže dokaz za to jeste hadis koji prenosi Alija radijallahu anhu u kojem stoji da je Allah poslanik sa zatražio posudu sa zemzem vodom iz koje se napio, a potom i abdestio. Dakle, ovo, ovu predaju bilježi Imam Ahmed. Dakle, tako stoji u prijevodu Fikhu Sunna na stranici 31, na samom početku. Tako, bare Fikhu. Kaže Šeha Albani, što se ovog tiče, dakle, imaju dvije stvari. Na prvo, ovo ne bilježi Imam Ahmed, već je, već, je, je ovo dodatak od njegovog sina Abdullaha ibn Ahmeda, a ne bilježi ga šta? Imam Ahmed, već dodaci od koga? Od njegovog sina Abdullaha, subhanallah. Druga stvar, opet je dakle spomenuo šta? ruvije, dakle bilježi se, prenosi se, što ukazuje da je hadis daif kod njega, subhanala, i samim tim je prekršio 13. poglavlje, kad smo, ako se sjećate, ovo što smo malo prije spomenuli, je tako, kada se kaže prenosi se ili bilježi se i tako dalje, tako dalje, da to ukazuje da hadis nije, nije sahih, već da je وجه إطلاق سبحان الله آه، لأن الحديث إسناده حسن كما في رواية الغليل وجه وجه دخلوا حديث نيه دايس وجه شتا وجه حسن دوبر je kao što je to šeha Albani spomenuo u Irvaul Galil a kaže za hadis da je sah, da je, dakle za ovaj hadis da je, da je sahih, dakle kada govori o musnedu Ahmeda rahimahullah ta'ala. Nam, šesta stvar, to je na stranici 34. قوله وقد ذكر حديث إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث dakle kako su oni revahu hamsa wa huwa mutarib senadan wa matnan subhanallah oni su hadis preveli dakle od Abdullah ibn Umar radijallahu anhu se prenosi da je Allah poslanik sallallahu rekao kada voda bude u količini dva velika krčaga Dakle, kuletein, današnji učenjaci kažu, od neki kažu 180, neki 150 litara, neki kažu od 200 litara pa na gore. Dakle, kuletein od 200 litara pa na više. Dakle, dva velika krčaga ne smeta joj nečistoća, ne smeta joj neči, nečistoća. Subhanallah. A nakon toga spominje pa kaže Hadis bilježe Ahmed, imam Šafi, Ebu Dawud, Tirmizi, koji ga ocjenuje kao dobar. Zatim kaže, dakle, Sejid Sadik ovom samom hadisu, kaže, ovaj hadis ima određenih kontradiktornosti u nizu prenosilaca, a i u tekstu hadisa. Dakle, da je mutarib. se što je mutarib? Kontradiktornost. Dakle, dva hadisa koja se suprotstavljaju jedan drugome, a ne možeš da izabereš, dakle, ne možeš da daš prednost ni jednom ni drugom. Je tako, bare Zato se odbacuju obadva. I on tako onda kaže وَهُوَ مُتَرِبْ سَنَدًا وَمَتْنًا Ima dakle kontradiktornosti i u samom tekstu hadisa, a i u, a i u lancu. Svatate ovo barek Allahu fikum. Dakle, tako je ocijenio ovaj hadis. Pa kaže šeha Albani وَاَكُلُ كَلَّا وَنَتَčْنَو بَلْ هُوَ حَدِيسٌ sahih već je ovo sahih hadis. وَكَدْ سَحَهَهُ جَمَعْ Dakle, i ovaj hadis je velika skupina učenjaka pro, dakle, proglasila sahihom. Minhum Abu Džafer al-Tahawi al-Hanefi, dakle jedan od njih je Abu Džafer al-Tahawi al-Hanefi, a ovaj itirab za kojeg su rekli dakle, da postoji kontradiktornost, dakle ovo je u nekim od lanaca, dakle koji također bilježe ovaj hadis, u nekim od lanaca koji su daif, ali ne i u, i u ovom lancu, la haule vela illa bila, zatim kaže i to sam pojasnio u, dakle, kada je govorio sahihu Ebi Davud, dakle, kada je povadio sahih hadise i, i sunena Ebi Davuda. Alhamdulillahi, rabbil lalemin. Subhanallah. Dakle, ovo je netačno što kažu da je hadis, da je hadis neispravan. La haule vela kuvete illa billah. Taj, dakle, ovo je bila šesta stvar. Sedma stvar jeste, kada govori o suru, dakle, sur je ostatak vode, jel, koji ostane nakon čovjeka kada se abdesti, ili kada se, tako, barak sikom, nam. Dakle, kao luhu tahta rakam selase. Dakle, govor na pod broj 3, dakle ovo je strana 35, kada kaže ostatak pića postaje mazge, magarca, zvijeri i ptica grabljivica, jel? Pa kaže hadis Džabira radijallahu anhu od Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam da je upitan da li ćemo se abdestiti od onog što je ostalo iza magarca, dakle nakon što se magarac napio, da li ćemo se abdestiti od toga? Pa je rekao, kale naam, rekao je da. a ono od čega su se napile zvjerke, dakle divlje zvijeri, وَبِمَا أَفَدَتْ سِبَا كُلَّهَا I ono što su se napile divlje zvijeri, je tako, i od onog. Pa kaže, ovaj hadis bilježi imam Šafi, Dare Kutni i Bejhaqi, lehu esanid, idha dhumme ba'duha ila ba'd, kanet kavija. Dakle, ima različitih lanaca, prenosilaca, kada se, dakle, lanci spoje jedan sa drugim, onda su, onda su jaki. Kaže šeha Albani haza hadis daif. Dakle, ovaj hadis je daif, kao što kaže imam, imam ennevovi. Tako barek Allah. Dakle, halas. Radi, radi se o čemu? Radi se o hadisu koji je slab. La haule vela kuvete illa billah. Dakle, ovo je takako bitna stvar. Je tako barek Allah. Radi se o hadisu koji je slab. Na, taj. I ovo ćemo šala preskoči dakle vezano za dakle neke stvari vezane zašto za za sened, za sami lanac prenosilaca, koliko tih lanaca ima i razlike među njima, dakle to je to je dakle nebitno za nas. Barakallahu fikum. Tačka 8 je tako, a ona se nalazi na strani 36 u prevodu je tako. Tome kale Sejid Sabik, a zatim kaže Sejid Sabik od Ibn Omera koji kaže izašao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme u nekim svojim putovanjima. Onda je spomenuo hadis. A ovom hadisu je, dakle, također spomenuo da Allah poslanik nam je rekao Ja Sahibel la tuhbiruhu o vlasniče ovog jezera nemoj mu, nemoj mu odgovoriti. Dakle, on ovdje spominje, dakle, mi ćemo spomenuti šalog dela hadis na bosanski. Ibn Omer radijallahu anhu rekao je, jedne je noći Allah poslanik nam je izašao s Omerom, krenuo na put, prošli su pored nekog čovjeka koji je sjedio la haule vela bila. Dakle, u tekstu se također ne spominje da je Allah poslanik izašao sa Omerom, već je izašao na jedno od svojih putovanja, a oni su preveli izašao je s Omerom. Dakle, to nije dozvoljeno. Svatate ovo barka. Dakle, treba da prevedeš onako kako sve u hadisu. Oni su napisali u prevodu izašao je s Omerom. Omer se kasnije spominje, naravno ali je Adis glasi od Abdullah Momera izašao je na neka, na jedno od svojih putovanja. Prošli su pored nekog čovjeka koji je sjedio kod svog jezerca, te ga Omer upita jesu li kakve zeri pile noćas iz svog jezera. Tada Allahu poslanik sa sveme reče o vlasniče jezera, nemoj se bespotrebno zahmetiti i odgovoriti mu njima ono što su popili, a i nama je preostalo čisto je za piti i prati se. Dakle, tako je, tako je dakle, prevedeno na bosanski jezik, jel, na stranicu 36, je tako, barek Allahu, fikum, nam. Rewahu da rekutni hadis a, bilježi, prenosi imame da rekutni rahimahullah ta'ala. Dakle, kaže Albani, وَهَذَا دَعِيفٌ أَيْدًا Ova hadis je također daif. Razlog zbog toga što ga, zato što ga prenosi Ayub ibn Khalid al-Harrani, Kale Hafiz Daif, a Hafiz ibn Hajar al-Askalani kaže njega da je, da je Daif. Dakle ovdje u hadisu nigdje nije spomenuto da je hadis, da je hadis Daif. Jer tako, barek Allahu fikum. Na. Dakle, i, se ima i drugi učenjaka koji su spomenuli jel, razlog slabosti ovog, ovog hadisa. Tako barek Allahu fikum. Wa min da'fihi kad itarabe fi isnadihi i uz, dakle, kako se kaže, uz ovu slabost ima također kontradiktornost i u njegovim, njegovom lancu. Tako barek Allahu fikum. Na. Dakle, ovo ćemo ostaviti ovdje. Tako, ovo, ovo je jasno, alhamdulillahi, rabi lalemi. Zatim tačka 9. fi ruke bin fihim Amr ibn al-As i sve do kraja hadisa, wa fihi fa kale Omer, la tuhbiruna, je tako barek Allah fi. kaže Jahja ibn Said dakle to je deveta tačka na istoj stranici Jahja ibn Said veli da je Omer radijallahu anhu krenuo u konjici u kojoj je bio i Amr ibn al Kada su došli do nekog jezera, Amr reče, o vlasniče jezera, da li se ovdje poje zvijeri? Tada se Omer obrati riječima, pa reče, nemoj nam odgovarati jer mi pijemo poslije njih, a i one poslije nas. Je tako? Bilježi ga Maliku Mueti, barek Allah طيب قلت هذا أثر في الموتى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن خاتب da je rekao Omer. Dakle, on, dakle ovdje zatim spominje še Albani šta? Cijeli senet. Subhanallah. Zatim kaže, ovaj hadis, dakle, nije od Jahje ibn Saida, već je, dakle, nije od Jahje ibn Saida, već je od Jahje ibn Abdirahmana od Omera. Jer tako, barek Allahu fikum. Tome ine hada ether daif. A osim toga, ovaj hadis je daif. La yutbit an Omer. I nije, dakle nije ispravno pripisivati ga Omeru jer je slab. Zašto? Lijene Ibn Hatib haza lem yudrik Omer. I ovaj Ibn Hatib, dakle Hatib, Ibn Hatib, on nije zapamtio, dakle Omera nije ga nikad vidio, fa innehu ulide fi hilafiti Osman radijallahu anhuma već je rođen za vreme Osmana, dakle u, u, kad je Osman radijallahu bio halifa. Fatate, dakle i ova i ova predaja također također da ih nam ولذلك جزم النووي في المجموع بأن مرسل منقطع بأنه مرسل منقطع uglavnom imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dakle jasno kaže gdje u Međmua da je lanac ovog da je mursel i da je prekinut dakle da ima da ima da ima prekid la haule wala kuvveta illa billah nam nakon toga dakle na stranici 39 kada govori o nečistoćama jel o neđasetima pod brojem džim dakle to je prevedeno u našem jeziku C tako Tačka C. Kada govori o kostima mrtve životinje, životinska kost, rogove, papke, vunu, perje i kožu. Sve što spada u to smatra se čistim, jer je u osnovi sve nabrojano čisto, a nema dokaza koji ukazuje na njihovu nečistoću. Jer tako? bare kalahu fikum. Dakle, on je tako spomenuo. Svatate ovo barek Allahu. Da, da spomenem opet. Hoće da spomenem opet. Dakle, u neđasete je spomenuo pod broj C, životinsku, dakle kada je spomenuo ovo, spomenuo je životinsku kost, rogove, papke, vunu, perje i kožu. Sve što spada u to smatra se čistim, jer je u osnovi sve nabrojano čisto, a nema dokaza koji ukazuje na njihovu nečistoću. Tako barek Allahu fikum. Kaže šeh Albani akul bella. Dakle, nije to tačno, neispravno. Već postoji i takako dokaza. Ima dokaza da je koža mrtve životinje neđisa, da je prljava, dakle da je neđaset i zato ima mnogo, mnogo hadisa koji su jasni i sahih od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve selleme kao na primjer kada kaže i za dubigel i habu pahur, kada se koža uštavi tek onda postaje čista što znači šta da je prije štavljanja bila nečista svatate ovo barek Allahu fikum i ovaj hadis bilježi ko ima muslim i drugi nam Subhanallah. Zatim kaže fela edri lime a'arad al muallifu anha. I dakle a, kaže ne znam zašto je zašto je dakle zašto se pisac knjige dakle nije nije na ove na ove hadise. Međutim subhanallah nakon toga šta kaže? Kaže thumma ra'aytu al muallif kad raja ila sawab fi ahiri hadha al bab inda inwan tathiru Mejita. Kaže, međutim, vidio sam na kraju ovog poglavlja da se pisac knjige vratio ponovo kada je govorio o ovom pitanju. Vratio se ponovo na ovo pitanje i spomenuo je posebno poglave, jel, čišćenje kože mrtve životinje, jel tako? Pa se vratio, dakle, u istađe bi hadisi muslimin al mutekadim. Pa je spomenuo kao dokaz šta? Pa je spomenuo kao dokaz muslima. Međutim, hadis ne bilježi samo muslim, dakle, na ovaj način već ga bilježi ko? bilježi ga imam al bukhari također, ali to Sejid Sabit nije, nije spomenuo. Alhamdulillahi, rabbil alimin. Allahi, la havole wa la ila Nam, zatim kaže, to zekere muallif, dakle ovo je 11. tačka na stranici 41, je tako? Kaže, nakon toga je pisac spomenuo dakle kada je govorio o prljavim stvarima, spomenuo je krv. Bez obzira da li se radila o krvi, dakle mesfuhan, dakle koja priklanju i steče životinje bez obzira da li se radilo o toj krvi ili se radilo o krvi hajza, dakle krv menstruacije i tako dalje i tako dalje. Zatim kaže, rekao je Hasan, ma zale muslimune yusallune fi džerahatihim, dakle, zekerahu al-Buhari. Dakle, prenosi od Hasana da je rekao, muslimani, dakle, nisu prestali, dakle, da klanjaju, iako su bili ranjavi, iako je na njima bilo rana prenosi spominje Buhari. Jel tako? La haule vela kuvete illa billah. Dakle, što se tiče dakle ovog što je Mualif ovdje spomenuo, Sejt Sabih što je spomenuo, kaže ima dakle mnogo stvari i vezano sa hadijske strane, a i također vezano sa sa fikske strane. Barek Allahu fikum. Dakle, oni su ovdje preveli pa su rekli, Hasan je rekao, ljudi klanjaju iako neki imaju rane. Bilježi ga El Buhari. Jel tako? Barek Allahu fikum. Kaže prva stvar vezana za neke replike vezane za, za hadis, tako? Prvo, kauluhu fi al Hasan zekerehu Buhari. Na prvo mjesto rekao je, dakle ovo što je rekao Hasan, rahimehullahu ta'ala, muslimani su klanjali su iako su neki, jel, iako su neki imali rane. Dakle, subhanallah i ovdje nije dakle, dobro prevedeno, subhanallah. Oni su rekli, lju, dakle, ljudi klanjaju iako neki imaju rane. A predaju od Hasana na ovaj način glasi El muslimune yusallun. Muslimani su klanjali, dakle nisu prestajali klanjati iako su imali rane. Ali možda neko će reći nije to bitno ljudi ili muslimani. Jer čim kažeš klanjaju onda se misli na muslimane bez obzira rekao ljudi ili ne rekao. Ali radi se o čemu? O emanetu prevodioca la haule vela kuete ila bila. Hajde inšala. Uglavnom ovo što pripisuje Hasanu, da se prenosi od Hasana radi Allahanhu da je rekao, kaže Zekerehul Buhari. Ovo spominje imam el Buhari nam. Pa je na taj način mislio šta da je lanac ovog se do Hasana ispravan. Imam al-Buhari, dakle, nije ovu predaju spomenuo kao jedan od svojih hadisa u zbirci, već je to spomenuo samo kao dodatak da se prenosi od Hasana bez spominjanja lanca. Svatate ovo bare kalafiku. Pa je on to uzeo, dakle šta? Da je hadis spojen. Subhanallah, la haule vela kuvete, illa billah. Nam. Međutim, kaže, ovu predaju na ovakav način sa lancu prenosilaca bilježi i Ibn Ebi Šejbe rahimehullahu ta'ala, sa ispravim lancem prenosilaca. A dakle, a nije kod imama al-Buharije sa lancom. Dakle, imam Buhari nije spomenuo uopšte lanc, već je samo spomenuo ovaj kao dodatak na neki, na neki hadis bez lanca, shvatate. Dakle, hadis sa drugim lancom, skroz drugi hadis, ali spomenuti ovaj dodatak od Hasana, rahimehullahu ta'ala, bez, bez lanca. Druga stvar, vakane Ebu Hureyre la jera ba'sen bil qatra au, au il fi salam. I Ebu horeire nije dakle vidio, dakle nije vidio smetnju u, jednoj kapi ili dvije kapi krvi u namazu. Dakle, klanjaš i poteče ti kap ili dvije kapi krvi u namazu. Dakle, kako su oni preveli, Ebu Hureyre radi Allahanu nije smatrao diskutabilnim ako bi u namazu potekla kap ili dvije. Jer tako, barek Allahu fikum. Što se tiče ovog hadisa od Ebu Hureyre, dakle ovog esera od Ebu ove predaje, sekata alejhi wa auha, fa auhama anahu sabitun indahu, prečutao je dakle lanac, odnosno ocjenu ovo, ove predaje. Dakle nije spomenuo lanac ove predaje, pa je pomislio da je ispravan, dakle mislio da je ispravan, je tako? Jer on ovdje šta kaže? Kaže Hafiz ibn Hajar u svome dijelu El Feth vjeli. Dakle, ibn Hajar Raskalani spominje to u Fethu i nije, dakle, spomenuo ko ovo, ko ovo bilježi. Svatate. U Elejse kedalik fakad Ravahu ibn Ebi Šejba fil Musanif. Nam. Kaže ovaj hadis, dakle ovu predaju, prenosi ibn Ebi Šejbe u Musanifu wa hada isnadun da'if la I lanac, dakle ovaj, dakle ovaj lanac do Ebi Hureyre je slab i neispravan Jer ovaj šerif koji prenosi Wahue, u kome se radi, radi se o Ibn Abdillahu El Qadiju, a on je daif zato što slabo pamti. Dakle, on je slab zato što, što, što slabo pamti. A njegov šeh je Imran ibn Muslim. El Uglavnom to je sve ono ovdje, dakle spomenuo razlog zašto je zašto je ova predaja slaba. Svatate ovo barek Allahu fikum. I ne samo to, ovaj hadis se krši sa hadisom koji je šta? Koji je 100% ispravan, a to je predaja od koga? Od Ensarije radijallahu anhu po imenu, kako se zvao? Abad ibn Bishr kojeg su pogodile tri strele dok je čuvao stražu za vrijeme Allahovog poslanika. Dakle, pogodile su ga tri strele, pa je tek nakon treće strele, kada mu je toliko krvi isteklo, on je, dakle, on je, dakle, nije htio da prekida namaz, a poznato pravilo, nije dozvoljeno okašnjavati pojašnjenje određenog pitanja ako je an hađa, ako je sada potreba da se pojasni. Svatate, kada se god pojavila neka problematika u vremenu Allahovog poslanika sveme, Allahov poslanik je odmah pojasnio. Svatate, i to pravilo važi i za nas kada se pojavi neka problematika, mora odmah da se pojasni. Pravilo la je džuzu tahiru, la je džuzu tahiru bejani an vakti hađa. Dakle, tako glasi fiksko pravilo. Nije dozvoljeno okašnjivanje pojašnjenja pitanja mimo vremena u kojem je potrebno da se pojasni. Svatate ovo. Kada se pojavilo to da je sahab pogođen tri puta, stražar Allahovog poslanika i steklo mu puno krvi, svatate ovo. Allahov poslanik se nam mu rekao, tvoj namaz je neispravan. Zašto? zato što ti je steklo krvi. Svatate ovo, barek Allahu, barek Allahu fikum. La haule vela kuvete illa billah. Dakle, ovo vam je, hamdulillahi, jasno, hamdulillahi rabbil alamin. Nam. Dakle, ovo huve muharrađun fi sahihi Abi davud. Dakle, ovaj sam hadis također, kaže, Albani spomenuo, kada sam izabrao sahih hadise, i sunena Ebi Davuda. Također, također spomenuti ovaj hadis. Je tako, barek Allahu fiku. La haule vela kuvete illa billah. Zatim ovdje kaže, felau kana dem al ketir nakiden lebejenehu sallallahu alaihi ve selleme. Da je, a, kada bi puno krvi bio razlog, dakle, gubljenja abdesta, onda bi to Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme pojasnio. Zbog čega? Zbog ovog pravila kojeg smo spomenuli. Uglavnom, ovo je jedno od pitanja koje, po kojeg muđahidi i mnogi učenjake nazivaju u ulema hajza i nifasa. Ovo, ovo pravilo. Pa kažu danas je, subhanallah, najbitnije pitanje, pitanje ubijanje muslimana od strane nevjernika i porobljavanje i zatvaranje i silovanje i klanje. I, a oni dalje pričaju o hajzu i o nifasu. te ovo bareke A ne govore onome o čemu treba da govore. Da se ljudi odreknu na prvo mjesto taguta, vladara, pa da sakupe snagu, pa da skinu te vladare, pa onda da krenu u oslobađanje muslimanskih domova, svatate, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ako čujete od nekoga da kaže za nekog od današnjih šehova oni su učenjaci Hajzani Fasa, onda se nemojte, nemojte začuditi. Dakle, ako kaže to neko koji pojma nema ovim stvarima, onda je on to od nekoga čuo na predavanju, pa će dalje da prenese, a ako čujete od velikih od šehova današnjice, dakle daja, džihada, onda se nemojte čuditi, la haule, la kuvete, illa, Nam, je tako, barek Allahu fikum. Uglavnom, nakon toga, dakle, Šeha Albani ovdje kaže, kada bi bio to razlog gubljenja abdesta, kada poteče krv ili puno krvi, Allah bi sigurno svome poslaniku objavio, dakle, o tome i uh, Allahov poslanik se zame pojasnio, dakle, muslimanima, ovaj propis, la haule illa nam. A zatim kaže, a što se tiče fikskih grešaka, vezano, dakle, za ovo pitanje, Dakle, 11. pitanje, tako, na stranici 41, kada govori, dakle, o govoru Ebu Hureyre, radi Allah anhu, jel, koje, koje se, da kažem, pre, pripisuje Ebu, Ebi Hureyri, radi Allah anhu, kaže, dakle, tesvija bejne demil hajd u gajrihi mine dima, ke demil insani wa demi ma'kuli lahem mine l'hajvan, u hada hata un bejin. Kaže, Prva greška, dakle, vezana za fikske propise, jeste to što je sve vrste krvi stavio na jedan stepen, kao što je krv hajza i druge vrste krvi, kao što je krv čovjeka ili krv životinja čije se meso jede. Dakle, sve je on to stavio na jedan stepen, tako, da su sve, da su sve neđis. U ovome se, dakle, vidi jasna jasna greška, subhanallah. Zato što za ovo ne postoji nikakav dokaz niti u sunetu, a zatim kaže u aslu dimma illa li nas. A osnova je da su stvari šta? To su stvari halal dozvoljene sve dok se ne dokaže suprotno. Neko sad dođe i kaže ljudska krv je ili životinska krv je prljava ili ljudska krv je prljava. Ako nema za to dokaz, da je to neispravno. Osnova da je da je čisto je tako ako, nema, ako nemaš dokaz. A sa druge strane, zato što ovo što kaže se kosi sa sunnetom ili ono što je spomenuto jasno u sunnetu, bez dvoumljene, je tako? Nam. Što se tiče krvi insana da je čista i da ne smeta, jeste hadis od Ensarije kojeg smo spomenuli. Dakle, kada ti poteče krv ili ima negdje krv na, tebi, na odeći, to ne smeta i nije prljavo. Kaže ode šehu Albani i smatra greškom, dakle ovo što kaže Sejid Sadik, jer zato ne postoji nikakav, nikakav dokaz da je ljudska krv prljava, tako? A mi imamo ovdje dokaz koji je sahih da je ljudska krv čista. Jel tako barek Allah To je dakle prva stvar. Svata ovo barek Allahu fiku. Wa huwa muđu Dakle kada govori ovo ovom Ansari Abad ibn Bishr kaže je muđu Nauč su talasik, kaže, iz njega se krv prosula pravo. Ali to mu nije smetalo, niti je pokvarilo namaz, niti je pokvarilo abdes, Niti je prljav u osnovi. Ako kažemo da je ljudska krv prljava, onda moramo, dakle koja poteče, onda moramo da imamo dokaz za to. U emma demul hajvan, a što se tiče krvi životinje, dakle uzme šta i zakolje životinje. I krv iz nje izađe. Da li je dozvana ta krv da se jede? Haram je bez razilaženja. Međutim, preko ovog jasa i on došao do toga da je prljava da je neđis. Svatate. Pa kaže šeha Albani, imamo također hadis sahih od Ibn Mes'uda radijalahu anhu, da je zaklao ovcu. A onda je, dakle, ruke su mu bile sve u, u krv. Dakle, on se, dakle, nije ni oprao vodom. I na taj način, dakle, ušao u namaz bez da se abdesti. Dakle, nije oprao uopšte krv. Ako kažemo da je neđis, onda ne može da se opere brisanjem, već mora da se opere vodom. Svatate ovo bare kalafik. Brisanjem, kamenom ili drvetom se čisti nešto drugo, ali krv je tečna i ne može da se opere osim vodom. Svatate ovo bare kalafik. La haule vela kuvete illa billah. Subhanallah. Pa kaže Ahređahu Abdurrezak, dakle Abdurrezak ibn Abi Šejba i Taberani sa sahih senadom i također Begavi. je Ukbehu, an, dakle slična predaja također od Ebi Muse Lešarija, koji je, dakle međutim ova predaja od Ebi Muse Lešarija je dakle slaba, međutim on je to ovdje pojasnio, la haule vela kute, illa billah. Dakle to je jedna greška. Da se vratim opet na knjigu od početka kako vam se ne bi pobrkalo Dakle, krv, ovo o čemu sad govorimo, prevod je svako. Svejedno je bila to prolivana krv poput one koja isteče prilikom klanja ili to bila menstrualna krv. Zatim kaže, ipak male količine ne prave zapreku, jer Ibn Đurejić o ajetu ili krvi koja teče, kaže to je krv koja teče, međutim ona koja je u venama ne smeta. O čemu se ovdje radi? O čemu? O jelu, kada staviš meso u šerpu, pa ti voda pocrveni. Svatate? Svatate ovo bare ti? A ne o prljaštini djeli prljave, ako kažemo da je neđis, ako ti hapne na odjeću. Alos, moraš to da opereš. Jer neđaset, jedan od uslova namaza, ispravnosti namaza ješte šta? I zaletu, i zaletu neđasa, otklanjanje neđaseta. Sa tijela, sa odjeće i sa mjesta na kojem klanjaš. Je tako bare kalahu, fikum. Pa kaže druga greška, ona je bila prva greška da ne pravi razliku između vrsta krvi. Je tako? Što se hajza tiče, znamo. Ali on je ovdje spomenuo krv životinja da je također prljava, ona nije. Tako? Haram je da se jede, ali nije prljava. Isto ovo pravilo kada, inšala, ako budemo stigli večeras da govorimo o alkoholu. Haram da se pije, ali da li je prljava, da li je neđis, svatate. Ako kažeš da je neđis, onda moraš imaš dokaz. Ako ti je hadis dajica kojim dokazuješ, onda je, onda je čisto. Svatate ovo barek lafikum. Isto koji je kod ovog pravila. Zatim kaže druga greška. Tafrikuhu bejne demil kalil u ketir. Pravljenje razlike između malo krvi i puno krvi. Wa hada wa in kane ne lehi min badil ima fe innehu mimma la delile alejhi mine sunna. Kaže, iako su ovo neki od imama rekli prije njega, međutim za ovo nema nikakav dokaz i sunneta. Bel hadisul ensari yubtiluhu kema huve zahir. Već hadis ensarije, a, abada ibn bišra, ruši dakle ovu, ovo pravilo što su oni rekli. Ne smeta malo krvi, a smeta puno, puno. Dakle, to su imami prije sve i da sabika rekli Rahimom Nutala, e tako? Međutim, zato nema nikakav dokaz da ima razlike između malo i puno a onaj hadis od Ebi Hureyre, odnosno onu, onaj eser od Ebi Hureyre koje smo malo prije spomenuli smo rekli šta, isnaduhu da ih lajesti, tako, hamdulillahi rabbil A hadis Ensarije je jasan, dakle, da puno krvi, dakle ovo ruši šta? Ruši ovo pravilo koje on spominje nam. ولم يستدل المؤلف على هذا التفريق بغير أثر أبي هريرة متقدم وقد عرفت ضعفه mimo dakle ovo što je spomenuo da malo krvi smeta a malo krvi ne smeta svatate dakle ovo nije dok spomenuo nikakav dokaz za ovo što je rekao osim predaju od Ebu, e, od Ebi Hureyre za koju, smo, za koju ste saznali da je daj jer tako la haule vela kuvete ila billah wa in ruvije Marfu'an fa fi isnadihi matruk čak i kada bi uzeli neki drugi rivajet koji se dakle pripisuje dakle koji je dolazio od poslanika sallallahu opet imamo u hadisu čovjeka koji je metruk šta je metruk čovjek koji se odbacuje dakle ne prihvata se tamam barakallahu fikum subhanallah wa kad kharajtuhu fi da'ifa wa kad red ala hadha tafriq ibn hazm rahimahullah ta'ala Čak je, kaže Ibn Hazm, ta'ala, dakle na kraju prvog toma knjige Muhalla, dakle odgovorio dakle na, dakle na ovo kada kažu malo ne smeta, a puno krvi smeta. Dakle, i također imam Kurtubi i Ibnul al-Arabi u svojim tefsirima, rahimahullah tala, pa kaže, pa neka se vrati, dakle, ko želi da se vrati, jel, radi više informacija, radi sticanja, sticanja znanja. I uistinu, svako od vas je čuo kada kažu, malo ne smeta, a smeta puno. Svatate, gdje je dokaz? Nema, ne postoji dokaz i suneta. Svatate, la haule vela kuvete, illa billah, subhanallah. Zatim kaže, i čudim se kako je pisac knjige. Dakle, nije napravio razliku između krvi, dakle, pa je sve vrste krvi spomenuo kao neđaset, jel tako? I nije iz toga izdvojio krv životinja čije se meso jede, jer to je poglavlje u fiku i kako spominje. Pravljenje razlike između krvi, životinja čije se meso jede i čije se ne jede. Jer ono meso či, životinja čije se meso ne jede, prljavo, dakle on nije napravio tu razliku, ali napravio je razliku između mokraće čovjeka da je prljava i, dakle, spomenuo je mokraću životinja čije se meso jede da nije prljava, što je ispravno. Dakle, tamo je napravio razliku. Dakle, mokraća životinja čije se meso jede je čista, je tako bare kalafiku. Tamo je napravio, dakle u tom pogledu je napravio razliku, ali ovdje dakle nije nije spomenuo tu razliku pa je rekao sve vrste krvi. La haule vela kuvete ila bila osim razliku između malo i puno. A ovaj mu odgovorio da je to netačno jer se te krvi razlikuju. Dakle nije ista krv čovjeka koja, koja poteče i menstrualna krv, je tako? Ovdje se govori u osnovi. Sada se ti posećeš, ako kažeš izgubio sam abdes, onda moraš da imaš dokaz za to. Nemojte da napravite ono što malo prije spomenuli smo. Ako je zabranjeno da se jede, onda je šta? Prljavo. Nije tačno. Nema razilaženja da je otrov čista. Otrov, sum je čista. Ako ti padne na odeću ili na tijelo, i dalje možeš da klanjaš. Međutim, da li je dozvoljeno da se popije? Nema sumnje da je zabranjeno da se popije. Svatate ovo, barek Allahu. Halid Ibn Rid popio. Halid Ibn Rid je popio zbog njegovog ubeđenja u Allaha te bareke da ga Allah neće staviti na cedilu. Međutim, mi u naše vremenu znamo da će u većini slučajeva da te ubije ta otrova koga popiješ. To je razlog zbog čega je haram, Svatate ovo bareke Allahu fikum. Također, dakle, kada govori o neđasetima, o prljavim stvarima, dakle, ovo je 12. tačka na stranici 42 u prevodu. Kaže, wa kauluhu si sadadi adadi neđasat. Kaže se i sabik kada spominje prste neđaseta, prljavih stvari. Tajul ademi, dakle, ono što povrati insan, ono što povrati, jel tako? Spominje to kao neđaset illa ennehu ju'fa an jesirihi, osim, opet ovdje spominje, osim malo. Dakle, ono što povrati insan je neđis, prljavo. Osim ako je nešto, nešto malo. Pa kaže, pisac ovdje nije spomenuo nikakav dokaz. Illa kaulehu ennehu mutefekun ala neđasetihi. Osim što je rekao, nema razilaženja. Dakle, složili su se šta? Da je to neđis. Svatate barek Allahu fikum. Dakle, kako je prevedeno na stranici 62, učenjaci se slažu da su ove stvari nečiste i stoga su izuzeli situaciju ako se radi o lakšem povraćanju. Dakle, ono što čovjek povrati, tako? A, a također imamo kraću dojenčeta koje se još nije počelo hraniti nečim drugim. Dakle, ovo je sad druga mesela. A ovo vraćamo se opet šta? Na, na povraćanje. U hadihi da'va kuda Ovo što on kaže da nema razilaženja, da su se složili da je povraćak prljav a, ono što čovjek povrati, dakle to je netačno jer se kosi šta sa čim, kosi se sa, nema nikakvog dokaz, a za mokraću ima dokaz i pravljenje razlike između djevojčice i dječaka i tako dalje i tako dalje. Svatate, dokazim su vam tu a, poznati. Pa kad halefe fi dalike Ibn Hazm kaže, ako on kaže da nema razilaženja, Ibn Hazm se različio sa njima. Ako se jedan od mučtehida, selefa, ne slaže, pa kaže nije to tako, svatate. Većina učenjaka kaže to je halal. Jedan samo od učenjaka iz njihovog vremena kaže haram, zove se to iđma, slaganje, ne zove se iđma. Svi ashabi da se slože nešto da kažu. Ako jedan od ashaba kaže nije to tako, nije više iđma. Dakle, šta je iđma, šta je koncenzus? Kad kažeš složila se ulema, da su učenjaci, određen učenjaci muslimana, ulema islama. Ovdje se, dakle, ovo se ne učenici, neki, neki talipčići, neki, nego se misli na ulemu. I ne misli se na obične muslimane, nego se misli na najveće učenjake u određenom vremenu. Kada se slože svi na određenom pitanju, pitanju bez razilaženja da je određena stvar takva i takva, onda se to zove iđma. Ako bi jedan od tih učenjaka, samo jedan, rekao nije to tako, to se više ne zove iđma. Možemo da nađemo učenjake da određenu stvar svi, dakle, smatraju da je takva i takva, šehul islamim temije se sa njima razilazi i kaže nije to tako. I često bude ispravno ono što kaže šehul islamim temije, iako je sam na jednu stranu. Ili imam Ahmed, el kada se jedan učenjak, mučtehid, im, imam, ali muslimana raziđe sa ostatkom svih dakle, učenjaka, to se više ne zove ićma. To se zove džumhur, većina uleme. Kada kažemo džumhur uleme, većina uleme to smatra. A i džma, dakle, nema razilaženja. Pa ovdje kaže, dakle, ovo što on kaže, kao prvo nema dokaze iz suneta, niti iz Kur'ana. Da čovjek kada povrati, jel, da je to neđit, ono što čovjek povrati. Prva stvar. Druga stvar, vezano za iđma, kaže Ibn Hazm, je jasno rekao da je šta? Da je ono što musliman povrati da je, da je čisto. I dakle, to možete pogledati u njegovom dijelu El Muhalla od Ibn Hazma Rahimahullahu ta'ala. I također mezheb imama je Šaukanija fi durer il Behije i također Sadiq Han, također u pojašnjenju Durarul Rubehije od Šeukjanija, nisu dakle spomenuli šta ono što čovjek povrati da je to neđaset, već šta, već da je tahir, da je čisto, svatate barek Allah Dakle, i ovo, dakle, je također neispravno. Dakle, ono što čovjek povrati nije neđis, nije prljavo, bez obzira palo na odeću ili palo, ili palo na tijelo, barek Allahu fiku. نعم وهو الحق ثم ذكر أن في النجاسة نجاسة خلافا ورجها تحارة تحارة بقولها kažu ispravno je šta da ono što čovjek povrati da nije prljavo već da je čisto iako u tome postoji razilaženje ali nije iđma da je da je prljavo svatate ovo Barek Allahu fikum wal aslu tahara fala yankulu anha illa nakilun sahih ispravno je da je ono što čovjek povrati da je čisto. Sve dok ne dođe dokaz da je prljavo. Ima li dokaz iz Kurana i Suneta? Nema. Što znači da ostaje na svome, na svome aslu. A? a to je šta? A to je da je, da je čisto. Dakle, zatim on spominje dakle, i druga neka djela dakle, od e, imama Šinganija, gdje se spominju su Sejl Džarar i tako dalje i tako dalje. Čemo da spomenemo i 13. tačku Nećemo. Nećemo. Prošlo nam je 58 minuta. Da vas Allah subhanahu ta'ala nagradi za slušanje. Sljedeći put ćemo spomenuti 13. يغلى الناس تعاتبنا بكل إحسان بنينا حبنا من ساس على دين وإيمان بنينا حبنا من ساس على دين وإيمان الدنيا صافينا وصلنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان صافينا وصلنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان ولا نسمع لواش كلام ولا نعرف عتب وملام ونمشي دربنا بسلام على دين وإيمان هو هو هو ولا نسمع لواش كلام ولا نعرف عتب وملام ونمشي دربنا بسلام على دين الدنيا صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تعلمنا العفو يا رب تعلمنا العفو يا رب حملنا الخير وسط القلب حملنا الخير وسط القلب مشينا أحباب نفس الدرب مشينا أحباب نفس الدرب على دين وإيمان تعلمنا العفو يا رب حملنا الخير وسط القلب مشينا أحباب نفس الدرب على دين تصافينا مثل ما قال كالبنيان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وتعاتبنا وفي آخر مرة تجمعنا تصافينا وتعاتبنا وفي آخر مرة تجمعنا مشاك الحق ده عدوان مشاك الحق ده عدوان مشاكل حقد وعدوان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا تعاهدنا على الإيمان